Pirmoji Samuelio knyga, 12 skyrius. Samuelis kalbėjo visiems izraelitams. Aš paklausiau jūsų balso ir visko, ką man sakėte, ir paskyriau jums karalių. Ir dabar karalius eina priekyje jūsų. Aš pasenau ir pražilau, ir mano sūnus yra tarp jūsų. Aš gyvenau tarp jūsų nuo savo vaikystės iki šios dienos. Štai aš čia. Paliūdikite prieš mane viešpaties ir jo pateptojo akivaizdoje. Ar aš paėmiau kieno nors jauti arba asilą, ar ką nuskriaudžiau, ar ką išnaudojau, iš ko paėmiau kyšį, kad užmerkčiau savo akis Jei taip padariau, atsilyginsiu. Jie atsakė, tu mūsų neskrudėjai, mūsų neišnaudojai ir nieko iš mūsų neėmėjai. Samuelis jiems tarė, viešpats ir jo pateptasis yra šiandien liudytojai, kad jūs neradote nieko mano rankoje. Jie atsakė, liudytojai, Samuelis toliau kalbėjo tautai. Liudytojas yra viešpats, kuris paskyrė Mozę bei Aroną ir išvedė jūsų tėvus iš Egipto šalies. Dabar sustokite ir klausykite, o aš bilinėsiuosi su jumis dėl visų viešpaties teisių darbų, kuriuos jis padarė jums ir jūsų tevams kai Jokūbas nuvyko į Egiptą ir jūsų tėvai šaukėsi viešpaties. Viešpats siuntė Mozę ir Aroną, kurie išvedė jūsų tėvus iš Egipto ir apgyvendino šitoje šalyje. Kai jie užmiršo viešpatį, savo dievą, Jis atidavė juos į Siseros, Hacoro kariuomenės vado, rankas į rankas Filistinų ir Muabo karaliaus, ir jie kariavo prieš jūs. Jie šaukėsi viešpaties sakydami, mes nusidėjome, nes apleidome viešpatį ir tarnavome Baalui ir Astartei. Išgelbėk mus iš mūsų priešų rankos ir mes tau tarnausime. Viešpats siuntė Jerubaalą, Baraką, Jeftę ir Samuelį, ir išgelbėjo jūs iš jūsų priešų, kurie supo jūs rankos, ir jūs gyvenote saugiai. Pamatę amonitų karalių Nahašą, atžygiuojantį prieš jūs, jūs sakėte, karalius mums te karaliauja. Nors viešpats, jūsų dievas, yra jūsų karalius. Todėl dabar Štai jūsų karalius, kurio reikalavote ir kurį išsirinkote. Viešpats davė jums karalių. Jei bijosite viešpaties, jam tarnausite, klausysite jo balso ir nesipriešinsite jo įsakymams, tai jūs ir jūsų karalius, kuris jūs valdo, seksite viešpatį savo dievą. Bet jei neklausysite viešpaties balso ir priešinsitės jo įsakymams, tai viešpaties ranka bus prieš jūs, kaip buvo prieš jūsų tėvus. Stovėkite ir žiūrėkite į tą didelį dalyką, kurį viešpats darys jums matant. Argi šiandien nekviečiu pjūtis, aš šauksiuosi viešpaties, ir jis siūs perkūniją ir lietų, kad jūs suprastumėte ir pasimokytumėte, kokį didelį nusikaltimą padarėte viešpaties akise, prašydami savo karaliaus. Samuelis šaukėsi viešpaties, ir viešpats tą dieną siuntė perkūniją ir lietų, Visi izraelitai labai išsigando viešpaties ir Samuelio. Ir jie sakė Samueliui, melsk už savo tarnus viešpatį, savo dievą, kad nemirtume, nes prie visų savo nusikaltimų pridėjome dar vieną, prašydami savo karaliaus. Samuelis atsakė tautai, nebijokite, Tiesa, jūs nusikaltote, tačiau nepaliaukite sekę viešpatį ir tarnaukite jam visą širdimi. Nenukrypkite prie tuščių dalykų, kurie negali duoti naudos, nei išgelbėti, nes yra tušti. Viešpats neatstums jūsų dėl savo didžio vardo, nes viešpačiai patiko išsirinkti jūs kaip savo tautą. O dėl manęs tai taip nebus, kad aš nusidėčiau prieš viešpatį, paliaudamas melstis už jūs. Aš jūs mokysiu eiti teisingu ir geru keliu. Tik bijokite viešpaties ir jam ištikimai tarnaukite visą savo širdimi. Jūs matėte, kokių didelių dalykų jis jums padarė. Bet jei elgsitės nedorai, pražūsite jūs ir jūsų karalius.